Zostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, とオプスとリー duchovný stav Zeme nie je v súčasnosti nejakým zásadným spôsobom pozitívne posilňovaný žiadnou zo známych duchovných svetových osobností žijúcich v tomto čase na Zemi. Tieto osobnosti, rovnako ako osobnosti politiky a osobnosti mediálneho sveta, pestujú si z najväčšej časti predovšetkým len kult vlastnej popularity a vplyvu. Nie je možné preto hovoriť o tom, že by v súčasnosti na Zemi pôsobila vedome vo vysokej duchovnej úlohe niektorá zo známych postav súčasných duchovných smerov. Nie je tu na Zemi medzi týmito významnými ľuďmi nikto, kto by trvalo a bez kolísania držal v celosvetovom meradle silné inšpiratívne spojenie so svetlom. Z tohto dôvodu je možné povedať, že Zem je takmer na pospas vydaná do rúk myšlienkového chcenia väčšinového priemeru celého ľudstva. Výsledok je potom taký, aký je. Povrchné modlitby, desivé príhovory veriacich a jalové meditácie zdanlivo osvietených sú ničím oproti tomu, aká presila povrchnosti a otupelosti je na strane väčšiny. Pritom však za celú dobu svojej existencie ešte nikdy Zem nenosila toľko inkarnovaných silných a vznešených duchov, ako je to práve dnes v tejto závažnej dobe ohlasovaných veľkých zmien. Kde teda pretrváva rozpor prejavujúci sa súčasným trvalým duchovným klesaním Zeme? Odpovedie je jednoduchšia, než by sa mohlo zdať. Najväčšia časť spomínaných zrelých a duchovne vysoko vybavených duchov stále spí. Ich duchovné oči sú zatvorené a oni preto ešte nevidia svet okolo seba taký, aký skutočne je. Nevidia zatiaľ vôbec zmysel toho, prečo sú inkarnovaní na tejto zemi. Zahltení spôsobom výchovy, technikou, majetkom, zábavou idú všetci títo v skutočnosti duchovne svetlom povolaní životom ako v spánku. Tešia sa síce čas od času zo života, avšak pravý zmysel toho, prečo sú na zemi, sa ešte dostatočne nedotkol ich srdca. Vybavení netušenými duchovnými darmi a schopnosťami sú tak títo duchovia stále ešte len neviditeľnou súčasťou každodenného spoločenského zmetku a zhonu. Na duchovné otázky chýba im v živote doposial čas a priestor. Mnohým z nich tak hrozí, že nakoniec ešte spadnú oveľa nižšie, než je celé dnešné ľudstvo. Premrhajú svoje dary podobne ako slávou opití maliari, ktorí však nič hodnotné nenamalovali. Ako sokári, ktorí nič nevymodelovali. Aj ako architekti, ktorí nič ušlachtilého nevyprojektovali. Ako učitelia, ktorí nikoho nič nenaučili ako duchovní, ktorí svojich poslucháčov odviedli z cesty k stvoriteľovi ako vládcovia, ktorí zo zverenej krajiny urobili rozpadajúcu sa trosku. Všetci títo povolaní, obdarovaní veľkými darmi, premrhajú tak nakoniec úplne všetko, čo im bolo zo svetla zverené, ak sa ešte nakoniec v poslednej chvíli neprebudia a nevynaložia všetky svoje sily na poznanie pravého účelu toho, prečo sú na zemi. Tých pár nemnohých, ktorí už časti tušia svoju duchovnú zodpovednosť na Zemi a vo všetkých častiach sveta na poli vedome pracujú na tom, aby vo svojom úsilí o čisté a ušlachtilé myslenie a konanie smeli dospieť k plnému poznaniu svojej veľkej služby. Tých nemnohých pár držia teraz neviditeľnými vláknami zem aspoň nad hranicou pádu do úplného zatratenia ale na podiv sa v poslednej dobe denne k týmto pridávajú noví a noví ľudia. Síce sú to v pomere k celému svetu zatiaľ stále len osamotení jednotlivci, napriek tomu sa však prebudzajú s každým dňom stále ďalší a ďalší, ktorí chcú už raz a navždy zmeniť seba samého i svoje okolie k lepšiemu. Tlak zvratného pôsobenia sa stále zosilňuje. Ohlasovaný čas veľkých premien sa viac a viac približuje. Čo ešte príde? Zatiaľ ešte stále má ľudstvo možnosť voľby. Každý z nás je v tejto voľbe spolúčastný svojim chcením, myslením a konaním. Deje vo stvorení však idú svojimi dráhami, účinkujúc neuplatne, spravodlivo, vysoko nad osudom a karmou jednotlivcov i celého ľudstva. Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte v úvode ďalšieho pokračovania relácie Cesta v zostupu. Dnes mám na druhej strane pána Milana Šupu a spolu sa budeme rozprávať na tému, ktorú sme si nazvali Staré zomiera, nové prichádza. Od mikrofónu sa vám prihovára Mário Kovačik a želám vám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám príjemný dobrý večer, vítajte ďakujem. Takže dnes sa budeme opäť spolu rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorú sme si nazvali, tak ako som už v úvode spomenul, staré zomiera a nové sa prebudza, takže mne neostáva nič iné, nech sa páči. Odozdávam vám slovo. Takže ďakujem za slovo a srdečne pozdravujem e, všetkých poslucháčov. E, existujú rôzne informačné platformy, či už mainstreamové alebo alternatívne, ktoré mapujú najdôležitejšie súčasné dianie a informujú o ňom verejnosť. Podobným spôsobom sa aj ja osobne snažím vo svojich reláciách mapovať dôležité duchovné dianie, ktoré je tak nesmierne dôležité, že v porovnaní s ním všetko ostatné vyznieva ako banalita. Je to dianie veľkého súdu, prebiehajúceho nad našimi hlavami v jemnejších úrovniach. Dianie, ktoré už začína ovplyvňovať aj našu vonkajšiu realitu, aby sa nakoniec naplno prejavilo aj fyzicky a pozemsky. Je to dianie, aké na Zemi ešte nikdy nebolo. Rozhodne sa v ňom o bytí alebo nebytí každého z nás. Nie je nič, čo by momentálne bolo na Zemi dôležitejšie. A predsa sú pre väčšinu ľudí oveľa dôležitejšie mnohé iné veci sklonení nad e, svojimi smartfónmi prechádzajú každodenne obrovským množstvom dát, ale to najdôležitejšie im uniká. Jednoducho o tom nechcú nič počuť. Ale je to ich právo. Právo slobodnej vôle. Idú tou cestou, ako oni sami chcú. Idú absolútne nevedomí a nepripravení v ústrety prevratnému dianiu, aké na našej planete ešte doposiaľ nebolo. A žiaľ, takýto nevedomý prístup výrazne znižuje vyhliadky úspešného zvládnutia toho, čo prichádza. A práve preto je tu naša relácia. Je tu preto, aby boli ľudia vedomejší, aby vedeli, čo sa asi bude diať a ako sa treba zachovať. Čím sa ich vyhliadky na úspešné zvládnutie toho, prichádzajúceho výrazne zvyšujú. Lebo ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. Toľko teda v stručnosti na úvod a teraz sa poďme pozrieť, ako sa veci v skutočnosti majú. V myšlienkovom svete ľudí dochádza k prudkému úpadku. Dochádza k zmetku, na základe ktorého sa všetko čoraz rýchlejšie hrúti nadol. Doteraz fungujúce rozumové poznanie sa zastiera a kalí. Rapidne sa stráca to, čo nazývame zdravý sedliacký rozum. V názoroch, myšlienkach a postojoch ľudí sa objavujú nelogické veci a protirečenia. Ale pretože úpadok je všeobecný, nikto si to nevšíma. A nikto sa nad tým nezamýšľa. Vládne len vypočítavý rozum a katastrofálna duchovná bieda. Pomaly klíči a čoraz viac sa rozmáha beznádej, bezilúzia a bezvýchodiskovosť. Avšak táto stále viac sa prehlbujúca spúšť v myšlienkovom svete ľudí ovplyvňuje i čas bytosti prírody. Negatívne ovplyvňuje čas bytostných služobníkov a oslabuje ich v ich poslaní preto už dlhšiu dobu prosia o pomoc. Ich volanie bolo vypočuté a bytostnými služobníkmi vyprosená pomoc sa blíži k zemi. Prináša nastolenie spravodlivosti a oslobodenie všetkému živému, čo muselo trpieť pod vplyvom pokriveného chcenia a myslenia človečenstva. Pomoc prichádza z Valhaly, ktorá je sídlom vládcu ríše bytostných, mocného Odina alebo Odionara. Prichádza ako úder prinášajúci oslobodenie bytostných, ale aj precitnutie vo svete ľudí. Úder bude vedený bytostnými služobníkmi, ktorých prírodzená drsnosť a nekompromisnosť oslobodí svojich druhov spod negatívneho vplyvu ľudí a zároveň silne otrasie ľudstvom aby ho prebudilo z jeho smrteľného duchovného spánku. Všestranne upadajúce ľudstvo, bez toho, že by to tušilo, sa rýchlo približuje k nárazu na múr svetla, tvorený šíkmi bojovníkov z Valhaly. A to, čo bude ako prvé zasiahnuté úderom bytostných služobníkov stvoriteľa, bude žiarenie, ktoré je výrazom chcenia ducha človeka. Spravodlivosť pána bude súdiť ľudí práve prostredníctvom nastavenia ich najvnútornejšieho chcenia. Každému jednotlivému človeku to prinesie jednak vyrovnanie všetkého, čo sa nachádzalo v ním samotným vytvorených vláknach jeho osudu a jednak konfrontáciu jeho súčasného chcenia s nutnosťou plného zachvievania sa vo vôli Najvyššieho. Všetci ľudia budú zvýšeným tlakom svetla donútení zaujať zásadný postoj voči nutnosti života v súlade s vôľou Najvyššieho, prejavujúcou sa vo stvorení. Pokiaľ bude človek kráčať správne a jeho vnútorné nastavenie bude nasmerované k dobru a svetu, môže byť všetko ostatné, čiže jeho drobné chyby a nedostatky, v mocnom príleve svetla spálené a očistené. Ak, doči, e, ak dotyčný nebude silne pripútaný k niečomu hmotnému, môže byť úplne duchovne oslobodený v jedinom okamžiku mohutného prílivu síly svetla. Žiaľ, na Zemi je málo ľudí, ktorí majú takýto priamy ťah smerom k svetlu pretože väčšina je upriamená na matériu. Alebo sa utápajú v napätých vzťahoch s blížnymi a vo vzájomných nezhodách. Po stáročiach svojho duchovného vývoja na Zemi si ľudia stále neuvedomujú, že už dávno mali byť odpútaní od matérie v tom zmysle, že hodnoty materiálne mali u nich stáť až na druhom mieste za hodnotami duchovnými a vo vzťahu k blížnym malo v súčasnosti, v dobe súdu a veľkej očisty zeme, horieť v dušiach všetkých ľudí žiarivé svetlo vzájomného odpustenia. Do takejto miery duchovne zrelí mali byť ľudia dnešnej doby. Spravodlivosť pána, ktorá prichádza v plnosti času presne tak, ako to predpovedali dávni proroci, však bude brať na zretel jedine tú úroveň zrelosti, ktorú sme už mali všetci dávno dosahovať, keby sme sa o to boli trochu viac snažili. Prichádzajúca spravodlivosť pána, ako už bolo spomenuté, bude v tomto smere konfrontovať najvnútornejšie chcenie človeka v danej chvíli. A pokiaľ svetlo nenájde vo vnútri ľudí dominantné chcenie po dosiahnutí súladu s vôľou stvoriteľa, a po dosiahnutí súladu s harmonickým, čistým životom v jeho stvorení, úder svetla spáli všetko ostatné, aby obnažil samotnú podstatu nášho chcenia. A toto chcenie, zbavené všetkého balastu, môže byť len dvojakého druhu. Buď smerujúce k dobru, k svetlu a k čistote, alebo v plitkosti a povrchnosti preč od svetla, do temnoty a k zlému. Takejto konfrontácii bude podrobený každý jednotlivec i celé ľudstvo. Úder svetla obnaží najvnútornejšie chcenie úplne každého človeka a potom ho dotlačí až na samotný koniec cesty, vytýčený jeho chcením. Až na koniec dráhy nášho chcenia – ktoré v nás bolo najviac aktívne v danej chvíli momentu úderu svetla. K čomu bude v tejto chvíli obrátené naše chcenie, to sa stane našim osudom. Osudom svetla, v prípade svetlého, dobrého a čistého chcenia a osudom temnoty a zatratenia, v prípade od svetla vzdialeného, nečistého a nedobrého chcenia evanieliach nás pán Ježiš v tejto súvislosti upozorňuje, že máme bdieť a modliť sa, pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy príde syn človeka. Vzhľadom ku všetkému vyššie uvedenému to môžeme upresniť takto. Bdejte a modlite sa, aby bolo vaše chcenie neustále nasmerované k svetlu, pretože neviete ani dňa, ani hodiny, kedy vás naplno zasiahne úder očistného lúča syna človeka. Vo vzťahu k prírodnému svetu spôsobí toto mohutné dianie vyradenie vplyvu človeka na svet prírodných bytostí. Bytostní budú oslobodení od ľudského mentálneho, psychického a duševného vplyvu. Navonok sa to prejaví tak, že všetko v prírode bude človeku slúžiť len vtedy, keď to bude správne, dobré a čisté. Keď to bude v súlade s vôľou Najvyššieho a s harmonickým fungovaním stvorenia. Všetko ostatné bude bytostnými negované a odmietnuté. Príroda sa začne vzdialovať od ľudského chcenia, ktoré zostane osamotené a nakoniec sa zrúti spolu so všetkými tými, ktorí sa budú chcieť ďalej držať len svojej vlastnej vôle a vlastného rozumu. Spolu s nimi sa navždy zrúti aj odveké mírne ľudské presvedčenie, že jedine oni sami vedia všetko lepšie. Dôjde k oslobodeniu bytostných služobníkov od zlého ľudského chcenia a zároveň k vyzdvihnutiu čistého ľudského ducha, ktorý dokáže s bytostnými spolupracovať súčasnosti, keď sa ľudský rozumový a myšlienkový svet začína potácať ako opitý, keď začína zlyhávať logika a miznúť zdravý sedliacký rozum, netreba ale vôbec upadať do beznádeje. Treba vedieť, že zo svetla až k ľuďom, do všetkého ich zmetku a úpadku, vysia záchytné svetlé vlákna ako posledná možnosť pomoci. Vlákna pomoci spočívajúcej v dôvere v Božiu milosť a ochranu. Kto sa dokáže pevne zachytiť svetlého vlákna tejto dôvery, dokáže sa udržať na hladine i vtedy, keď sa všetko vzdialené od svetla a od harmónie stvorenia začne potápať a klesať ku dnu. To sa však záchranného vlákna dôvery v pánovú milosť a ochranu zachytiť nedokáže, je stratený, pretože nič iného nemá silu ho zachrániť. Aj keď on sám snad bude presvedčený o možnostiach záchrany aj iným spôsobom. Veľmi rýchlo ale spozná svoj omyl. Čo je v tejto chvíli pre každého z nás najdôležitejšie? zaoberať sa naozaj potrebnými vecami a nie vecami nepodstatnými tak, ako doposiaľ. Zaoberať sa tým, ako sa prejavuje vôľa stvoriteľa vo veľkých a malých veciach. Hľadať súlad s vôľou stvoriteľa a harmóniu so svetlom prírodných bytostí, ktoré v súlade s vôľou najvyššieho žijú a trvalo ju naplňujú svojim verným pôsobením v prírode ak sa začneme vážne zaoberať tým, aby bolo naše chcenie správne nastavené smerom k dobru, k čistote a dosahovaniu súladu s vôľou stvoriteľa, začneme tým do stvorenia vyžarovať tomu zodpovedajúce žiarenie svojej osobnosti a zo stvorenia si magneticky pritiahneme tomu zodpovedajúce svetlé žiarenia, ktoré obklopia našu osobnosť svetlom a svetlou ochranou posilnia nás v našom konaní dobra a ochránia nás, keď sa ľudský svet vzdialený od svetla začne rúcať, aby sme sa aj my nezrútili spolu s ním. Pán Šupa, eh, dá sa povedať, že žijeme v zlomovej dobe, v ktorej sa rozuzlí a naplní osud každého človeka. Väčšina ľudí o tom vôbec nič netuší a ba čo ľudia vôbec nevedia, akým spôsobom v súlade so zákonmi stvorenia, a teda vôľou stvoriteľa, funguje to, čo nazývame osudom. Skúsme si teraz prosím objasniť tieto dve skutočnosti. Môžete nám prosím stručne vysvetliť, ako funguje náš osud a ako sa špecificky prejaví v súčasnom prebiehajúcom súde? Väčšina obyvateľstva našej zeme žije v absolútnej nevedomosti o najpodstatnejších otázkach bytia. Väčšina ľudí žije v strachu zo smrti a ignoruje vôľu stvoriteľa, prejavujúcu sa prostredníctvom duchovných zákonov. To spôsobuje, že sú vydaní ich účinkom úplne na pospas. Ľudia nevedia vôbec nič o fungovaní stvorenia prostredníctvom práce prírodných bytostí alebo inak povedané bytostných, ktorí majú na starosti aj zabezpečovanie fungovania nášho osudu a jeho naplňanie. Každý tvor žijúci vo stvorení sa však má snažiť byť čoraz vedomejší a zrelší. Čím vyššiu vedomosť bytia totiž dosahujeme, tým správnejšie kráčame životom, čoho dôsledkom je prežívanie čoraz väčšieho šťastia. Preto by mal každý človek radostne poznávať to, čo je najpodstatnejšie v jeho živote. Mal by poznávať jemnejšie úrovne, kam odchádza jeho duša po smrti. Mal by poznávať zmysel vlastného života, ktorým je dosiahnutie zodpovedajúcej duchovnej zrelosti potrebnej pre vstup do kráľovstva nebeského, do ríše ducha. Mal by poznať pôsobenie prírodných bytostí v hmotnom, materiálnom svete, ale aj vo svete jemnejšieho charakteru, zahrňajúceho naše cítenie a myslenie. No a medzi tieto bytosti patria i bytostní tkáči nášho osudu, starajúci sa o ľudských duchov tak, aby sa mohli správnym a prirodzeným spôsobom vyvíjať v poznaní zákonov stvoriteľa pôsobiacich v ich vlastnom prežívaní. Bytostní tkáči osudu sú dvojakého druhu. Jedni sa volajú vájenovia a druhí alfarovia. Vájenovia vedú osudové vlákna smerom od nás do stvorenia k rovnorodým centrálam, kam svojim druhom prináležia a odtiaľ ich zase vedú alfarovia smerom k nám formujúc ich do podoby nášho osudu. Vajnovia spracúvajú všetko, čo z človeka vychádza. Všetky city, myšlienky, slova a činy. Striehnú na každé hnutie nášho vnútra a na každý záblesk nášho chcenia. Zachytia ho, utkajú z neho osudové vlákno a vedú ho do diaľa vesmíru, do rovnorodých centrál. Vájenovia dávajú tiež pozor na to, aby bolo každé osudové vlákno utkané v súlade so zákonmi stvorenia, ktoré sa do nich premietajú ako spravodlivý súd. No a tento spravodlivý súd sa potom na základe pôsobenia alfarov vráti k človeku naspäť v prežívaní jeho života ako zákonitého dôsledku jeho chcenia. Takýmto spôsobom nám každý záchvev nášho chcenia prinesie zo stvorenia ako spravodlivú odpoveď presne to, čo si zaslúžime. Takýmto spôsobom, podľa vôle stvoriteľa, v spätnom účinku ochutnávame plody svojho chcenia, aby sme sa naučili rozoznávať dobre od zlého. Keď človek tieto súvislosti chápe, keď vníma svoj osud ako zákonitý dôsledok vlastného chcenia – môže poznávať svoje nedostatky a odchýlky od zákonov stvorenia a jeho harmónie. Ak správne vníma a vycituje tieto skutočnosti, môže pochopiť, že keď bude zasievať chcenie dobrá, čistoty a pomoci druhým, koberec jeho osudu sa stane cestou vedúcou ku svetlu. Lebo neomilne platí, že čo je človekom do osudových vlákien formovaných vájenmi vložené, to sa mu rukami Alfarov vráti naspäť ako ozvena v podobe jeho vlastného osudu. Ale pozor, nič z toho, čo, je, čo pre nás Alfarovia tkajú, nie je pevné a nemenné. Vývoj a osud svojho života môžeme meniť, a to buď k dobrému alebo k zlému. A je to možné prostredníctvom nášho chcenia – O tejto skutočnosti vedia duchovní pomocníci ľudí a preto ich nabádajú k dobrému, svetlému a čistému. Ale žiaľ, vedia to aj temní duchovia, ktorí prostredníctvom vnúknutí alebo priamo prostredníctvom pozemských služobníkov temna odrádzajú ľudí od dobrého chcenia a smerujú ich k nízkosti, nečistote a temnu. Dokonca stačí iba nabádanie tlahostajnosti k duchovnému poznaniu, čoho dôsledkom je duchovne nevedomé bytie smerujúce do zatratenia. V jemnejších úrovniach prebieha zápas o ľudské duše medzi svetlými pomocníkmi a temnými pokušiteľmi. Svetlým pomocníkom sú v tomto boji nápomocní práve alfarovia, pretože na príhovor svetlých pomocníkov môžu vodkať do ľudských osudových vlákien pomoci spočívajúce v možnosti symbolického odčinenia niečoho zlého, čo sme vykonali v minulosti. Táto možnosť nastáva vtedy, keď dotyčný človek zotrváva dlhšie v dobrom a čistom chcení smerujúcom k svetlu. Takýto človek môže odčiniť nejaké svoje vážne minulé previnenie symbolicky, a to skrze prejav dobra, ktorý citovo prežije môže byť tak uchránený od vážnej karmickej udalosti v podobe nejakého ťažkého prežívania. Keby ľudia vedeli o týchto skutočnostiach, keby vedeli o úsilí našich svetlých pomocníkov, ako sa nám snažia prostredníctvom pôsobenia alfarov prinášať veľké príležitosti symbolického odčinenia našich vážnych predchádzajúcich pochybení, Snažili by sa dať im k tomu príležitosť prostredníctvom prejavov ušlachtilosti a dobra voči druhým ľuďom. Snažili by sa prekonať vlastnú pohodlnosť a vyhľadávať príležitosti, aby mohli urobiť niečo dobré pre druhých ľudí, pre zvieratá alebo pre prírodu. Keby sa o to ľudia začali vážne snažiť, už pri prvom pevnom rozhodnutí stať sa čistým a dobrým človekom by začali cítiť, ako sa im dostáva zvýšeného prílevu svetlej sily, ktorú im posielajú duchovní pomocníci a ruky alfarovi formujú do podoby vnútorného ozdravenia a prežitia svojej skutočnej ľudskej hodnoty. Ľudia by cítili, ako sa každou dobrou myšlienkou a s každým dobrým činom stávajú čoraz viac duchovne slobodnejší a svetlejší. Začali by si uvedomovať, že jedne konanie dobra dáva vyšší zmysel každému jednotlivému dňu, ktorý sa takýmto spôsobom stáva ďalším radostným krokom na ceste nášho duchovného vzostupu. V dnešnej výnimočnej dobe kedy prúdi k zemi vo zvýšenej miere svetlo, aby prinieslo silné povzbudenie každému, kto sa mu otvorí. Nie je vôbec také ťažké vyšvihnúť sa duchovne nahor. Je to tak ľahké ako otočenie kľúča, ktorým i hneď otvoríme dvere prebudenia ducha. Jednoduché nasmerovanie človeka k dobru, k čistote a k svetlu aktivuje všetkých bytostných tkáčov osudu i všetkých duchovných pomocníkov k tomu, aby duchovne prebúdzajúcemu sa človeku pomáhali s celou svojou silou, nadšením a radosťou. Lebo tkáči osudu i duchovní pomocníci majú obrovskú radosť z toho, keď sa nejaký človek vážne obráti k dobru a k čistote. A oni sa môžu radovať z jeho správneho vývoja vedúceho aj ich prostredníctvom k čoraz väčšej sile, tvorivosti a radosti. Je to totiž v obrovskom protiklade k tomu, čo musia vnímať a formovať u štandardných ľudí súčasného typu, plných myšlienkovej prázdnoty a menejcennosti, domnievajúcich sa, že práve ich materialistický postoj k životu a odmietanie duchovného poznania je tým najsprávnejším užívaním si života. Ľudia sa musia konečne naučiť vedome poznávať stvorenie a prácu bytostných služobníkov v ňom, skrze pôsobenie ktorých sa prejavuje veľká láska stvoriteľa, ale zároveň aj jeho spravodlivosť. Ľudia musia konečne dospieť k poznaniu toho, ako a kým je formovaný náš osud. Máme sa tým zaoberať, máme o tom premýšľať, máme to precičovať a prežívať, aby sme pochopili veľkosť a múdrosť stvoriteľa vo všetkých veciach, účených k tomu, aby sme raz mohli stáť plne, plne znali pánovej vôle a vstúpiť do kráľovstva nebeského. Všetko zlé, čo sa deje v súčasnosti, by sa veľmi rýchlo zmenilo k lepšiemu, keby sa v duchovnom precitnutí stala aspoň časť ľudí čistejšou a lepšou vo svojom myslení a jednaní. S vrúcným upriamením k pánovi v dôvere v jeho pomoc by mohlo byť skrze ruky alfarov odložené mnoho bolesti, chorôb, prírodných katastrof a z toho vyplývajúcich spoločenských nezhôd a bojov. Hlboko v srdci precítené a úprimné odpustenie blížnym by prinieslo mier, radosť a harmóniu do spoločnosti za niekoľko rokov. Snažme sa preto prežívať každý deň v poznaní veľkej lásky stvoriteľa a jeho pomoci dostávajúcich sa nám prostredníctvom duchovných pomocníkov i bytostných služobníkov, medzi ktorých patria aj bytostní tkáči osudu. Kto si totiž je týchto skutočností vedomý a jeho vnútro je naplnené vďakou pánovi, pomáha zmierniť mieru trosiek dnešného sveta tým, že je svojim bytím zaberaný k svetlu a preto sa môže aj skrze neho svetlo rýchlejšie šíriť na Zemi. Pán Šupa, keď sa hovorí o vážnosti dnešnej doby a o veľkom už prebiehajúcom súde, väčšina ľudí to považuje za bezpredmetné alebo za také zbytočné strašenie, pretože sa domnievajú, že takéto niečo by muselo byť viditeľné. Preto podobným výstrahám neprikladajú žiaden význam a žijú si aj naďalej po svojom. Ako je to teda s tým súdom? Prečo ešte stále nie sú zjavné jeho vonkajšie príznaky a kedy ich bude možné vidieť tak jasne, že o tom nebude ani najmenších pochyb? Tieto myšlienky budú dosť zásadné, pretože e, budú jasne vysvetovať veľké vesmírne dianie, ktorého sme v súčasnosti účastní a ktoré v jeho vývoji už nič nezastaví. Aby sme pochopili časové prelínanie minulosti, prítomnosti a budúcnosti tohto diania, približme si to na príklade dejov vo vesmíre. Predstavme si hviezdu, vzdialenú od nás 10 svetelných rokov. Jeden svetelný rok predstavuje vzdialenosť, ktorú preletí svetlo za rok, pričom svetlo letí rýchlosťou 299 792 km za sekundu. Predstavme si, že sa táto hviezda práve zrodí a začne svietiť. Na našej nočnej oblohe však nič neuvidíme, pretože až 10 rokov bude trvať, kým sa ku nám dostane prvé svetlo novej hviezdy. A teraz si ešte skúsme predstaviť opačný príklad, a síce zánik hviezdy vzdialenej 10 svetelných rokov. Keď hviezda zanikne, a bude už dávno mŕtva, jej svetlo na našej ob- nočnej oblohe bude žiariť ešte 10 rokov. Znamená to, že zatiaľ, čo my budeme vnímať túto hviezdu ako ešte stále živú a žiariacu, ona bude v skutočnosti už mŕtva a vyhasnutá. Až o 10 rokov sa stane skutočná realita hviezdy aj našou realitou pretože práve takýmto spôsobom sa prejavuje časový posun medzi dvomi objektami vo vesmíre vzdialenými od seba 10 svetelných rokov. A teraz po tejto nevyhnutnej príprave prejdime k spomínanému veľkému vesmírnemu dianiu, ktorého sme účastní. Príď kráľovstvo tvoje. Tieto slová z modlitby očenáš náš v skutočnosti nikdy nemali byť prozbou, ale sľubom ktorý dáva človek, ktorý ich vyslovuje. Sú sľubom, že priloží ruku k dielu a v spoločnom úsilí s ostatnými ľuďmi vybuduje aj na zemi kráľovstvo svetla, podobné tomu v nebi. Ľudstvo k tomu malo viacero príležitostí. Mohlo sa tak udiať už počas života pána Ježiša Krista pod jeho vedením. Žiaľ, ľudstvo Krista zavraždilo a kráľovstvo svetla nevybudovalo. Ani vtedy, ani pri iných veľkých príležitostiach, ktoré malo. Ľudstvo sa v tomto smere ukázalo byť ako úplne neschopné. Avšak slova proroctiev o nastolení tisícročnej ríše pokoja a mieru na zemi budú naplnené. Ale pretože ich nedokážu naplniť ľudia, naplní ich niekto iný. Naplnia ich verní služobníci stvoriteľa, ktorými sú bytosti prírody, ktorými sú bytostní služobníci, verne a podľa vôle stvoriteľa spravujúci prírodné dianie. Títo služobníci nepoznajú žiadnu nespolahlivosť ani žiadne váhanie. Poznajú jedine verné plnenie vôle Najvyššieho, ktoré sa jasne odzrkadľuje v dokonalom chode prírodného diania. A preto hneď vo chvíli, kedy bolo vo svetle rozhodnuté, že kvôli neschopnosti ľudí to budú práve oni, ktorí vybudujú kráľovstvo nebeské na zemi, začali okamžite tkať svetlé vlákna novej budúcnosti zeme. V tomto momente vyhasla temná hviezda toho starého, čo tu bolo doposiaľ a zrodila sa nová hviezda budúcnosti svetla. Staré definitívne skončilo. Jeho hviezda definitívne zhasla. Toto je absolútne najzásadnejšia skutočnosť, ktorú si musia ľudia uvedomiť. Definitívne zhasla hviezda starého veku a rozsvietila sa hviezda nového veku. To, čo v súčasnosti prežívame, je v skutočnosti už len postupné dohasínanie toho starého. Svet v súčasnosti je už minulosťou. Je to už len dočasný prejav vybíjania sa a rozvezovania posledných dejov minulosti. Väčšina ľudí o týchto zásadných skutočnostiach samozrejme vôbec nič netuší a preto sú plne zameraní iba na to súčasné, čo je však v skutočnosti už svetom zavrnuté k zemi sa pomaly a nezadržateľne približuje to nové, aby sa plne ukotvilo v našej realite a stalo sa prítomnosťou. Bytostné sily, ktoré zahájí a rozvíjajú toto dianie, už prekročili nezvratnú hranicu naplnenia. Bytostní služobníci privádzajú k zemi splnenie všetkého, o čom hovorili dávni proroci, ako o konci jedného ľudského veku a začiatku nového, zlatého veku. To všetko sa už bytostnými dávno naplňuje v jemnejších sférach hmotnosti, aby sa to nakoniec preklopilo aj do našej najhrubšej hmotnosti. Stále zvyšujúci tlak svetla syna človeka ktorý dal všetky tieto veci do pohybu, spôsobí, že ľudia budú okolnostiami donútení prejaviť svoju najvnútornejšiu podstatu aj vonok. Bude odkryté všetko nesprávne, nízke, zlé, nečisté a duchovne vlážne, aby to následne bolo uchopené rukami bytostných služobníkov a odvrhnuté do rozkladu. Ale súbežne odpisom starého a falošného už začína nová výstavba. V čase doznievania svitu mŕtvej hviezdy toch, toho minulého sú už prítomné a rozvíjané nové vlákna vývoja, prinášajúce harmonický súzvuk s prírodou a s vôľou stvoriteľa. Duchovne otvorení ľudia už môžu vnímať predobrazy všetkého, čo prichádza môžu vnímať obrazy výstavby, rodiacej sa na, rodiace sa na nových základoch oslobodenej zeme. Obrazy kráľovstva svetla na zemi a zlatého veku ľudstva. Situácia je však v súčasnosti taká, že ľudia spojení s doterajším spôsobom myslenia sú v hmotnom svete obrátení k tomu mŕtvemu, ktoré je pre nich zdrojom ťažoby a starosti. Namiesto toho by však mohol byť už dlho vnútorne spojený s tým novým, čo nezadrčateľne prichádza v tlaku svetla, aby mohli z toho čerpať radosť a nádej. Zo zástupu bytostných, ktorí podobní anielom tkajú prítomnosť svetla na zemi, je preto volané – Človeče, zanechaj minulého a jednaj už len tak, aby si sa mohol stať súčasťou nového. Oslobod sa vnútorne od všetkého, čo je už zavrhnuté a kráčaj s odvahou v ústrety tomu, čo pre teba smieme formovať ako novú dobu, zachvievajúcu sa v lúčoch svetla lebo minulé je už strhnuté a zavrhnuté. Údery svetla ho zanedlho donútia uvoľniť cestu novému, čo prichádza ako splnenie dávnych zaslúbení. Čo je však základom novej doby? Prečím sa bude musieť skloniť celé ľudstvo? Základ výstavby nového veku spočíva v prežívaní čistej radosti zo šťastia a z daru druhých ľudí. Ľudia sa musia naučiť podporovať akýkoľvek pokrok druhého človeka v jeho snahe o ľudské zušľachtenie, ale aj v jeho práci a v celkovom uplatnení v živote. Ľudia sa musia naučiť chrániť pred všetkým nepekným a neprajným, nasmerovaným k ich blížným. Ľudia sa musia naučiť podporovať druhých v myšlienkach, slovách i činoch. Jedine v tomto spočíva trvalý vzostup jednotlivcov i celej spoločnosti. Pretože je to spojenie s princípom lásky plnosti stvoriteľa. Kto sa nedokáže povznieť k takémuto stupňu súznenia s druhými, je stratený nakoľko jeho staré vnútorné nastavenie nenájde žiadnu oporu v novej dobe lebo budúca výstavba na tejto zemi, tkaná bytostnými, vychádza z požiadavky priania všetkého čistého a dobrého ľuďom i svetu. Je to podmienka pre ďalší vývoj ľudstva a východisko zo všetkého zla. Ak si ale niekto myslí, že sa bude môcť rozhodnúť, či to príjme alebo nie, tak sa veľmi mýli. K hmotnosti zeme sa blíži nová realita ako podmienka, aby sa človek prispôsobil. Alebo potom, ak sa neprispôsobí, bude ukončená jeho pozemská existencia. To nové, čo prichádza, aby sa stalo realitou, totiž nehľadí na postoje ľudí, ale prináša nové tvorenie pod dohľadom svetla. Prináša možnosť pripojiť sa k veľkej harmonii stvorenia prináša vzostup, aký tu nikdy nebol, pretože k tomu chýbala silná a trvalá prítomnosť svetla. Svetlo sa blíži k zemi a úplne nové dianie sa stáva skutočnosťou. Akýkoľvek odpor ľudí sa javí bytostným služobníkom, ako detský vzdor, ktorý nemá silu odolať tomu, čo prichádza. Každý deň sa naša planéta čoraz viacej približuje k tomu, aby na nej došlo k vnútornému spojeniu ľudí v naladení sa na povzbudujúce a pomáhajúce čisté myslenie voči blížným i voči ostatným tvorom vo stvorení. Toto bude nový myšlienkový základ, na ktorom sa už nebude môcť zachytiť nič menej cenné a temné. Všetko doterajšie, všetká nízkosť, závisť, nenávisť, nečistota a iná negativita budú odplavené, aby to už viac ľudí neobťažovalo. Vznikne tak čistý myšlienkový priestor, naplnený inšpiráciami bytostných služobníkov a duchovných pomocníkov, z ktorých budú ľudia čerpať a o ktoré sa budú opierať, o ktoré sa bude opierať ich cenie. To sa ale nedokáže oslobodiť od vlákien prítomného vnímania a posudzovania sveta a jeho udalostí. Zostane spojený s minulosťou aj vtedy, keď sa začne rútiť do definitívneho zničenia. Prestaňme byť už preto naplno ponorení iba do minulosti, ktorá je definitívne odpísaná, ale nám sa stále ešte javí ako prítomnosť. Popri nevyhnutnom pozemskom zaopatrení hľadajme predovšetkým hodnotové spojené s budúcnosťou, ktorá sa nezadržateľne blíži, aby sa stala prítomnosťou. Pán Šupa, že je dnešná doba veľmi vážna, o tom tu bolo hovorené už mnohokrát. Avšak to, že smieme žiť v tejto prevratnej dobe, je veľký dar. Je to milosť, o ktorej ľudia netušia. Môžete nám povedať, v čom spočíva výnimočnosť súčasného ľudského života na Zemi? Tisíce duší v záhrobi prosili o milosť, narodiť sa dnes na Zemi, pretože takáto výnimočná doba tu ešte nikdy nebola počas celého vývoja ľudstva. Duchovne živšie duše v záhrobi si uvedomili, že by im bolo treba ešte mnoho pozemských životov na to, aby dokázali odčiniť a odpíkať svoje previnenia voči blížnym, ktoré zauzlili ich osudové vlákna. V súčasnosti je to však možné dosiahnuť skrze vážne úsilie o čistotu a dobro v jednom jedinom pozemskom živote. Pri správnom duchovnom úsilí je možné odložiť svoju karmu, a to dokonca nie bolestivo, ale iba symbolicky. Preto nie čím vyvážiť nesmierny dar stvoriteľa moc žiť práve dnes na Zemi, dávajúci príležitosť uskutočniť zrýchlený duchovný vývoj. Na Zemi žijú v súčasnosti dva druhy ľudí. Jedni sú duchovne spiaci a druhí duchovne živší. Duchovne spiaci sú materiálne orientovaní ľudia, ktorí sa sem vtelujú z nízkych úrovní. Po svojej smrti zostávajú stále v blízkosti zeme, pretože nič iné ako materiu nepoznajú. Kvôli svojej pretrvávajúcej a slepej materiálnej obmedzenosti sú preto podrobení ústavičnému nízkemu druhu v telení. Ak tieto duše duchovne neprecitnú, zostanú pevne spojení s najhrubšou materiou až do zániku hmotného sveta, aby skrze svoju neoddeliteľnú väzbu zanikli spolu s ním. Aby takýmto spôsobom dospeli k tzv. väčšnému zatrateniu. No a potom sú to ľudia duchovne živší, pre ktorých duchovné hodnoty niečo znamenajú. A práve mnohí z nich si v záhrobi ako duše uvedomili veľkú milosť môcť sa narodiť v súčasnosti na zemi. Preto prosili stvoriteľa, aby sa mohli vteliť a v zrýchlenom dianí dokončiť svoj vnútorný duchovný vývoj. Ale nech už je to tak či onak. Nech už e, človek patrí k materialistom alebo duchovne živším. Úplne každý, kto dnes žije na Zemi, má výnimočnú a neopakovateľnú príležitosť duchovne sa posunúť výrazne nahor, pretože nikdy tu nebolo toľko pomoci zo svetla, ktoré by ľuďom pomáhali i hneď, keď preukážu vnútorné oživenie a začnú sa vážne snažiť o duchovný zostup prečo je súčasná doba tak ojedinelá a akým spôsobom ju máme správne využiť, aby sme výrazne duchovne pokročili. Naša zem sa dnes nachádza v sústredenom pôsobení mocných síl a dejov, ktoré enormným spôsobom povzbudzujú každého, kto v sebe prebudí čisté úsilie k svetu. Prvým z týchto dejov bolo ukotvenie pánovej pravdy na zemi – keď tu bol pán Ježiš, nemohol ešte plnú pravdu zvestovať, pretože ľudia neboli dostatočne zrelí na to, aby ju pochopili. Preto riekol. Ešte veľa by som vám mal toho povedať, ale nepochopili by ste to. Keď však príde duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. A tak sa aj stalo. Keď ľudstvo dostatočne dozrelo, prišiel duch pravdy a ukotvil poznanie plnej pravdy na zemi v posolstve grálu od tej chvíle niet pre ľudí nejakých tajomstiev. Každý, kto chce, môže poznať odpovede na všetky zásadné otázky ľudského bytia. Môže poznať, aký je pravý zmysel nášho života, čo sa deje s nami po smrti a prečo existuje utrpenie. Môže poznať, aký bol v skutočnosti život, smrť, skriesenie i učenie pána Ježiša Krista Môže poznať odpovede na zásadné otázky súvisiace s existenciou stvoriteľa a všetkých úrovní jeho stvorenia. Druhou vecou, ktorá robí našu dobu tak výnimočnou, je nadchádzajúci súd nad ľudstvom. Vyvoláva ho stupňovanie síly, lúča, syna, človeka, prinášajúceho do blízkosti zeme zvýšené vyžarovanie svetla – Tlak svetla núti do zrýchleného pohybu všetko, čo jestvuje na Zemi i všetko, čo sa nachádza vo vnútri ľudí. Dochádza k urýchlenému triedeniu na pšenicu a plevy, čiže na ľudí, ktorí pod zvýšeným tlakom svetla precitnú a začnú, sa svojim ducho, začnú so svojím duchovným zostupom a na ľudí, ktorí vo svojej duchovnej vlážnosti a lahostajnosti zostanú aj napriek tomu zameraní iba na matériu. Všetci ľudia bez výnimky, ktorí dnes žijú na Zemi, žijú v tak závažnej dobe, že v hlbokom uvedomení si tejto skutočnosti by mali urýchlenie odsunúť na vedľajšiu kolaj všetko, čo doteraz považovali za dôležité a úplne prvé miesto by v nich mala zaujať túžba po svetle a pravde túžba po pochopení pravého zmyslu života, túžba po nájdení odpovedí na najzávažnejšie otázky ľudského bytia. A čím silnejšia bude táto túžba, tým viac môžu človeku pomáhať duchovní pomocníci, aby našiel všetko, čo hľadá. Aby našiel pravdu a svoj život prispôsobil pravde, pretože jedine v tomto spočíva správne využitie veľkého daru smieť žiť v súčasnosti na Zemi. Na základe takejto túžby a takéhoto snaženia sa nám potom dostane všetkých pomocí potrebných na to, aby sme nakoniec duchovne zvíťazili. Aby sme dokázali vybieliť svoje rúcho a duchovne sa znovu zrodiť vo vnímaní života a v jeho prežívaní. Musíme byť v tomto svojom snažení vytrvalí a každý deň sa vytrvalo posúvať o kúsok bližšie k svetu. Pod zvýšeným tlakom lúča syna človeka sa začína medzi, medzi ľuďmi i v spoločnosti kolísať a rúcať všetko, čo sa krčovito drží starého materializmu a nechce sa preorientovať na novú cestu svetla dochádza k spoločenským otrasom, konfliktom, napätiu a zhoršovaniu životných podmienok. To sa dotýka všetkých ľudí, i tých duchovne živších. Mnohí z nich sa nechávajú do tohto diania vťahovať a príliš ich vnútorne rozrušuje. Až tak, že to narušuje ich vnútorný kľud a mier. Tak to ale nemá byť duchovne živší ľudia nesmú dopustiť, aby čokoľvek zvonka narušovalo ich vnútorný kľud a mier. Pretože jedine skrze vnútorný pokoj môžeme nájsť a udržiavať spojenie so svetom. Vedomé udržiavanie vnútorného pokoja je súčasťou duchovného vzostupu, pretože okrem životne dôležitého spojenia so svetom môže z neho vyrastať i mieruplná vľúdnosť ako koruna duchovnej lásky k blížnym, ku všetkému živému a k celému stvoreniu i k stvoriteľovi. Nesmieme preto dovoliť, aby nás príliš vnútorne rozrušovalo to pozemské. Nesmieme dovoliť, aby sme upadali do myšlienkového kolotoča prejavov nespokojnosti so súčasným svetom alebo dokonca do zloby voči svojim blížnym. Naopak, mali by sme žiť vnútornou ústretovosťou voči iným, vychádzajúcou z pokoja a mieru nášho vnútra, vychádzajúcou z pokoja pána, v ktorom trvalo prebývame. A zároveň prežívajme čistú, radostnú vďačnosť za dar svojho bytia a za veľký dar stvoriteľa smieť žiť práve v dnešnej výnimočnej dobe na Zemi, kedy nám stále sa zvyšujúca prítomnosť svetla so všetkými jeho pomocami nesmierne uľahčuje naše duchovné napredovanie, ak sa preň rozhodneme. Pán Šupa, každý z nás chce žiť v lepšom svete. Toto prianie majú všetci ľudia spoločné, ale aj napriek tomu, že to všetci chcú a že by sme asi ťažko hľadali niekoho, kto to nechce, opak je pravdou a zdá sa, ako by pribúdalo hlavne to zlé. Ako by sme nesmerovali k lepšiemu, ale k horšiemu. V čom je chyba? prečo je to tak a ako je možné podľa vás to zmeniť? O to, aby bol svet lepší a aby v ňom jednotlivé národy prosperovali, sa snažia politici, ekonómovia, podnikatelia i miliardy obyčajných ľudí svojou každodennou prácou. A predsa sa to nedarí. Napriek všetkému úsiliu sa svet nestáva krajším, lepším harmonickejším a radostnejším miestom. Skôr opak je pravdou a všetko sa ešte viac zhoršuje. Prečo asi? Pretože zlyhávame v tom najdôležitejšom, čo určuje, aký bude osud národov a sveta. A naše zlyhávanie v tom najpodstatnejšom prináša potom zákonité zlyhávanie aj vo všetkých ostatných oblastiach. A to preto, lebo nám unikajú tie najpodstatnejšie veci, ktoré sú v skutočnosti nesmierne jednoduché sú tak jednoduché, že im kvôli ich jednoduchosti nie je pripisovaná tá cena, akú skutočne majú. Preto sú nedocenené a ignorované. A preto sa svet mení, nemení k lepšiemu, ale k horšiemu. Odhalme teda teraz toto tajomstvo a ukážme si, na čom v skutočnosti stojí a padá krajšia budúcnosť jednotlivcov i celého sveta. Nevyhnutný základ pre zmenu k lepšiemu spočíva v pochopení, že všetko, čo jestvuje okolo nás, utkali bytostní tkáči osudu. Na všetky krásne alebo škaredé formy, na všetok úpadok alebo vzostup, na všetko šťastie alebo nešťastie používajú žiarenie vychádzajúce z nás ľudí. Bytostní tkáči osudu totiž nemôžu podľa zákona stvoriteľa jednať inak, ako utvárať hmotný svet podľa kvality vyžarovania ľudských duchov. Práve prostredníctvom tohto vyžarovania sa vyvíja naša Zem i celý okolitý vesmír. K najväčším vývojovým zmenám Zeme vždy dochádzalo a vždy bude dochádzať jedine takýmto spôsobom nie prostredníctvom vedy, techniky, rozumových poznatkov alebo nejakým iným materiálnym spôsobom. Vývoj všetkého určuje vždy iba žiarenie duchovného chcenia ľudí, spracovávaného bytostnými tkáčmi osudu do podoby vonkajšieho diania. Vzostup k nádherným formám šťastia, krásy a harmónie, prinášajúcich požehnanie, alebo, alebo úpadok do, vo forme škaredosti, nízkosti a trvalej disharmónie, smerujúcej k zničeniu. To všetko je len dôsledok žiarenia ľudského ducha, spracovaného do podoby vonkajších udalostí prostredníctvom práce bytostných tkáčov osudu. Akého druhu bolo žiarenie ľudských duchov, taký bol vývoj zeme i prírodného diania. Týmto spôsobom sme vždy mali a stále máme v rukách vývoj a priebeh mnohých udalostí. Je preto už najvyšší čas hlboko si uvedomiť túto prostú skutočnosť. Je treba si uvedomiť, že zo žiarenia chcenia jednotlivca je tkaný bytostnými nielen jeho vlastný osud, ale i osud celej zeme a života na nej. Treba si konečne uvedomiť, že pri správnom vyžarovaní svojej osobnosti sa môže každý človek stať darcom vzostupu ľudstva. A jeho základný duchovný vklad, potrebný pre vzostup k šťastiu, radosti a harmónii, spočíva vo vyžarovaní čistého, radostného druhu žiarenia, ktoré je človekom vedome udržiavané. Práve toto bolo ľuďmi podceňované pri všetkom ich doterajšom úsilí o zlepšenie sveta. Neuvedomili si totiž spojenie osobného vyžarovania jednotlivca s vývojom celkového pozemského diania. Preto by mal človek konečne prijať toto poznanie. Mal by si uvedomiť, aká je mu prepožičaná veľká moc a zároveň veľká zodpovednosť za mnohé dianie a na základe toho by sa mal rozhodnúť spolupracovať na pozitívnom vývoji sveta prostredníctvom svojho čistého, osobného, radostného vyžarovania. Mal by dbať o to, aby sa jeho vnútro zachvievalo v čistej, žiarivej radosti zbytia, určenej ku tkaniu tomu zodpovedajúcich vlákien rukami bytostných tkáčov osudu, tkajúcich osudy jednotlivcov i osud celej zeme. A je úplne jedno, kde sa práve nachádzame, či vo fyzickom svete alebo na tzv. druhom svete. Všade by z nás mala prúdiť žiarivá radosť bytia, ako základná stavebná látka, z ktorej tkáči osudu, tvoriaci úroveň najhrubšej i jemnejšej hmotnosti, môžu formovať požehnanie, radosť, šťastie, mier, harmóniu a krásu. Týmto prostredníctvom a touto prostou duchovnou prácou sa máme stať vedomými podporovateľmi a spolutvorcami svetlého a požehnaného budovania vo stvorení. Živosť ducha a základná duchovná práca človeka spočíva v radostnom pritakaní životu a vo vďačnosti stvoriteľovi za dar vlastného bytia. A zmena sveta k lepšiemu spočíva vo vyžarovaní čistej duchovnej radosti čo najväčšieho počtu ľudí. Každý človek by mal dospieť k tomu, aby v sebe zapálil plamen živého ducha, radujúceho sa z daru bytia vo stvorení. Pretože základným a najcennejším vkladom človeka do vlákien vlastného osudu je vyžarovanie čistej radosti, v ktorej spočíva pravá pohyblivosť ducha. Prostredníctvom práce svojho rozumu si ľudia výrazným spôsobom uľahčili pozemský život a dosiahli materiálneho blahobytu. Ale práve kvôli tomu, že rozum a rozumový pohľad na svet získá v našom vnútri, vnútri výrazné, ba až rozhodujúce miesto, práve kvôli tomu sme strátili to najzákladnejšie a najpodstatnejšie a to je prežívanie čistej, žiarivej radosti z vedomého bytia vo stvorení, plynule prechádzajúcej do vďačnosti stvoriteľovi. Žiaľ, práve v tomto ako ľudia nesmierne zlyhávame, pretože namiesto vyžarovania radosti určenej pre ďalšiu prácu bytostných tkáčov osudu, je v nás už po celé stáročia až príliš veľa neradostného, pochmúrneho naladenia, a bolesti na to, aby z toho mohli tkáči osudu tkať zdravie, krásu a šťastie pre nás svet. Preto už nesmieme váhať ani na okamih. Je treba zo všetkou silou svojho chcenia prerušiť pochmúrne, neradostné a bolestné vnútorné naladenie. Je treba začať e, so svojím radostným naladením poskytovať tkáčom osudu radostné vyžarovanie ku tkaniu novej budúcnosti sveta, plného radosti, šťastia a blaženosti všetkých jeho obyvateľov. Staňme sa preto konečne darcami, rozdávajúcimi svoje jasné, čisté, radostné duchovné žiarenie do šíreho priestoru celého univerza. Toto žiarenie, dávané s vrúcnou úprimnosťou ducha, sa stane materiálom, pomáhajúcim utvárať náš svet tak, aby bol radostnejším, lepším a krajším. Blážení tí, ktorí sa o to vážne snažia, pretože sa takýmto spôsobom dostávajú do vedomého spojenia so svetlom. Ich vyžarovanie čistej radosti je i hneď uchopené rukami bytostných tkáčov osudu a nasmerovanie všade tam, kde môže priniesť posilnenie a zdar jednotlivcom celému svetu. Všetko, o čom bolo doteraz hovorené a na čo bolo použité mnoho slov, je však v skutočnosti tak prosté a jednoduché, že je to celé možné zhrnúť do jedného jediného pojmu. Radujme sa. Pán Šupa, blíži sa záver dnešnej relácie a preto by som sa chcel opýtať, či by sme si mohli na záver v stručnosti zhrnúť všetko to duchovne najpodstatnejšie, čo sa nachádza pred nami a čo by sme mali úspešne zvládnuť. Medzi svetom pozemských ľudí a ostatnými úrovňami stvorenia sa rozprestiera obrovská priepasť. Túto priepasť je možné preklenúť iba poznaním nádhery pravého zmyslu ľudského bytia – a zároveň poznaním nesmierne vážnosti súčasnej doby, ktorá je dobou dávnymi prorokmi predpovedanej očisty a súdu. Ľudia musia konečne pochopiť, aká maličká je planéta Zem i celý hmotný vesmír oproti ostatným sferám stvorenia. Zem nie je vôbec centrom všetkého diania, ale má vo vývoji ľudských duchov dôležité miesto, pretože za účelom duchovného vývoja na ňu vstupujú svojim narodením a často sa na ňu vracajú v opakovaní svojich životov. Avšak Zem je len nepatrná časť veľkých svetov, vytvárajúcich priestor pre školu dozrievania nezrelých ľudských duchov, ktorých cieľom je nadobudnutie zrelosti a dosiahnutie svojho domova duchovnej ríše, pretože náš skutočný domov sa nachádza vysoko nad pozemskou hmotnosťou. A táto veľká hmotná škola života sa priblížila k rozhodujúcemu bodu zlomu. Je ním očista a súd nad ľudstvom, ktoré ukážu, nakoľko úspešnými študentami sme boli v škole života. V prvom rade by už mal úplne každý človek vedieť, aký je vlastne zmysel jeho bytia. My sme ľudskí duchovia a pochádzame z duchovnej ríše. Odtiaľ sme kedysi ako nezrelé deti vstúpili do hmotnosti, aby sme v nej duchovne dozrievali a potom sa ako zrelé vedomé osobnosti vrátili späť do duchovnej ríše. Naše dozrievanie v hmotnosti je možné pripodobniť ku škole. Najprv je to základná a stredná škola. Ako úplne nezrelí sa narodíme na zemi do svojho prvého pozemského života – prostredníctvom rozhodovania sa pre dobré alebo zlé a prežívaním dôsledkov, ktoré nám to prináša, duchovne dozrievame. Tieto dôsledky sú naša karma. Keď zomrieme a odchádzame akoby na prázdniny, ide s nami aj naša karma a my sme jej podrobení aj na tzv. druhom svete. Potom sa znovu narodíme do druhého ročníka základnej školy a zase odchádzame na prázdniny na druhý svet. Naša karma nás nasleduje a učí nás, že keď robíme dobro, prichádza k nám dobro a keď robíme zlo, zasahuje nás zlo. Aby ale nedošlo k falošnému obrazu, je treba podotnúť, že skutočné časové vzťahy medzi absolvovaním jednotlivých ročníkov v pozemskej škole života a pobytom duší na tzv. prázdninách v jemnejších úrovniach stvorenia sú iné. Náš pozemský život trvá len niekoľko desiatok rokov, avšak náš pobyt na tzv. prázdninách v záhroby môže trvať až, trvať až niekoľko stoviek rokov. Po základnej škole nasleduje stredná škola a my sa blížime k maturitnej skúške. No a to je práve to obdobie, ktoré teraz prežívame. Kto bol dobrým žiakom v škole života, stal sa dobrým a čistým človekom. Kto bol zlým žiakom, ten nič nepochopil a stále, stále robí v rôznej miere zlo. Na maturitnej skúške, ktorá práve prebieha a nazýva sa Očistou zeme, budú ľudia rozdelení do dvoch skupín. Na zrelých a nezrelých. Zrelí, čiže dobrí a čistí, zvládnu maturitnú skúšku a postupia na vysokú školu. Bude ňou predpovedaná tisícročná ríša pokoja a mieru na zemi, kde budú ľudia dozrievať k plnej duchovnej dokonalosti, aby sa mohli vrátiť do ríše ducha ako úplne zrelé duchovné osobnosti. Nezrelí, čiže nedostatočne dobrí a čistí, neprejdú maturitnou skúškou. Nebudú ešte úplne stratení, ale budú musieť urobiť reparát. Budú musieť v ťažených podmienkach urýchlene duchovne dozrieť tak, aby dokázali maturitné nároky zvládnuť a kvalifikovať sa do tisícročnej ríše na Zemi. Toto je prostý a jednoduchý obraz toho, čo nás všetkých čaká. Ak máme úspešne prejsť očistou, čiže maturitnou skúškou, musíme sa snažiť o dosiahnutie potrebnej miery dobra, čistoty a cnostného svetého života, aby sme mohli úspešne postúpiť do prichádzajúcej vysokej školy života v tisícročnej ríši na Zemi. Nič iného už dnešnej, na nič iného už v dnešnej dobe nie čas. Všetko ostatné je podružné. Duchovná maturita už klope na dvere. No a to už bolo všetko, čo som chcel povedať v dnešnej relácii, takže mi e, nezostáva nič iné, ako sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi. Takže, milí poslucháči, je tu záver dnešnej relácie a ja vám a do ďalších dní želám, aby ste vždy v sebe našli odvahu konať dobro. Prežívajte nádherné a slnečné dni. Lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. Láska, to je nemoc zlá. Každý na ní svůj lék má. Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel já. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí. Objednám si aspoň tisíc odnoží. A, a, a. Pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Lékořicí po víně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst lékořicí pozicí neuvidíš, jak se trápím nelidsky chodící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Ale kořicí si mé prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám, lékořicí nemuselo by to končit tragicky. A, a, a, dal bych rázně vale vínu se s kořicí a za všechny svoje prachy Nakoupil bych línu a pěstoval inu, jenom tu květinu, tu a žádnou inu. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo, pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo. Lé kořice, samá lé kořice, lé, lé, lé, lé, lé, lé kořice. Samael